27 yettinchi bob tong etishi bilanla butun oliy ruhoniylar bilan xalq oqsoqollari maslahatlashib hazrati aysoni o'limga mahkum qildirish uchun bog'lab vali platusga topshirib berdi hazrati aysoga sotqinlik qilgan yahuda hazrati aysoning o'limga mahkum qilinganligini ko'rib o'z qilmishiga pushaymon qildi va oliy ruhoniylar bilan oqsoqollarga 30 kumush tangini qaytirib berib Мен begunoh bir canğı zavmin bo'lib, gunoh o'tkazdim, dedi. Bu sening ishing, bizdan nima korimiz? deyishdi ular. Yahuda pullarni ibodatxonaning ichiga chechib etdi va uyadan chiqib, esilib o'lib oldi. Pullarni yig'ib olgan oliy ruhoniylar qon to'kish uchun to'langan bu tangilarni ibodatxonaning g'aznisiga qo'yish harom deyishdi. ular o'zaro maslahatlashib bu pullar bilan yoqiyutlarga mozorlik qilish uchun xundamchining bir parcha yerini setib oldi shuning uchun bu ya hozirgacha qonliq ya deb otilib kelmoqda bu vaqa orqali yaramiya payg'ambar tarafidan burun aytilgan mo'ni so'zlar amalga oshirildi ular isroil xalqining uning uchun belgilgan bahosini yəni o düz kümüş təngini ilişdi və pərvardigar mağa əmr qılğan dək, xumdançının yerini sitvilişqa xəcləşdi. Həzrəti Əysa valinin aldığı kəltirildi. Vali onundan, sən Yahudilanın paçayı mı? dəb sordu. Etkininizdək, dedi Həzrəti Əysa. Ali ruhaniyla va oqsoqollar uni ustidan ar er shikoyat qilganda u bir eg'izmi javob bermadi buning bilan pilatus uningga sening ustingdan qilingan shuncha ko'p shikoyatlarni sen, dedi biroq hazrati ayso ularning birigimu javob bermadi vali buniga intayin hayron qoldi har qitimliq o'tib ketish yetida vali odati bo'yicha haloyiq talab qilgan bir mahbusni qo'yib beradi. Ayni vaqtda Barabas ismli nomi chiqqan bir mahbus zindonda edi. Xalq bir yerga jam bo'lganda Pilatus ulardan: "Sizlar uchun kimni qo'yib berishimni talab qilasizlar? Barabasnimi yoki Masih deb atalgan Aysonimi?" deb so'rdi. Pilatus oliy ruhoniylar va oqsoqollarning Hazrati Aysoga hasadxo'rlik qilib uni o'ziga topshirib berganligini bilatdi pilatus so'roq munbirda o'tirganda ayoli uningga u begunoh odamga tegmang u tunugin kecha tushimga kirib ko'p azoblandim deb xabar avatdi oliy ruhoniylar va oqsoqollar bo'lsa xalqni kushkurtib vali platusdin barabosni qo'yib berishni va Hazreti Eysoni o'limga mahkum qilishni talab qildirdi Vali uladın yana. sizlar uchun bu ikkisining qaysisini qo'yib berishimni talab qilasizlar deb so'rdi barabasni deyishdi ular undoq bo'lsa masih deb atalgan aysoni qandoq bir talab qilay dedi pilatus hammanglar bir ig'izdan uni kristi mixlating deyishdi pilatus nemishqa u zodi nima jinoyat o'tkazibdi deb so'rdi biroq ular texmi qattiq voqirishib uni kristga mixliting deb turaverishdi pilatus ya'ni so'zlashning ahamiyatsiz ekanligini bo'lmasa qalaymi qanchalik chiqadiganligini ko'rib suv ilib ko'pchilikning oldida qo'lini yug'ach bu odamning qiyniga man javobgar emas bu ishqa o'zinglar mas'ul bo'linglar dedi butun xalq bir ig'izdin uning qinining javobgarligi bizning va bolalarimizni ustida bo'lsin deyishdi buning bilan pilatus barabasni ularga chiqirib berdi hazrati aysoni bo'lsa qamchilatgandan keyin krestga muxlash uchun lashkarlariga topshirdi keyin lashkarlar hazrati aysoni vali o'rtasidagi bir saynog'i elib kirib butun lashkarlar to'pini bu yerga yig'di ular hazrati aysoni yalang'ochlab uchisiga shohona so'sin rangli to'n kiydirishdi tikan shoxlarini o'rib bir toj yasab beshig'i kuydirdi va o'ng qo'liga bir qo'mishni tutqizdi ondin uning oldiga tizilib yoshsin yahudiylarning podshohi deb mazak qilishdi uningga tukirishdi qo'mishni ilib uning beshig'i urishdi uni mana shundoq mazax qilgandan keyin to'nni soldirib uchsig'a o'z kiyimlarini kiydirdi va kresga mixlash uchun elib minishdi ular tashqariga chiqqanida kiriyni shaharlik simon ismli bir kishini uchirtib hazrati ayso yutib mangan kresni uningga majburiy ko'tirgizdi ular golgota ya'ni bosh so'ngak degan yerga kelganda hazrati Aysoqa ichish uchun dori aralashtirilgan sharob berdi lekin hazrati ayso uni tetib ko'rib ishkili unimidi lashkarlar hazrati aysoni krestli mixlagandan keyin chak tashlashib kiyimlarini bo'lishib oldi ondan keyin u yerda o'tirib navbatchilik qildi ular Hazreti Aysoning beşinin yuqori tarafiga bu Yahudiylarning podshohi Ayso deb yozilgan bir gunoh taxtisini bosdi. Hazreti Aysodan boshqa qaraqçı mu, kreske mixlangan bo'lib, biri uning o'ng yendiki, yani biri sol yendiki kristda edi. U yerdan o'tganlar boshlarini chayqishib, Hazreti Aysoni haqoratlab, "Qani, Sen ibodatxonni buzib tashlab, 3 kunda qaytadan yasab chiqadigan odam eding-ku. Hamdi o'zingni qutqizg'ina. Xudoning o'g'li bo'lsang, kirsin tushib boqqin, deyishdi. Oliy ruhoniylar, Tavrot ustozlari va oqsoqollarmi uni shundaq maskara qilib, boshqalarni qutqizib tutgan, o'zini qutqiza olmadi. İsroillarning podshoyi imish tehi. Hamdi Kristin tushib boqsin ondan uningga e'tiqod qilayli o xudoga shiratdi xudo uni azizlasa qutqizib boqmisinmi chunki u man xudoni o'g'li degan edi deyishdi hazrati ayso bilan billa kristga muxlangan qaroqchilarmi uni shundoq haqoratlashdi tush vaqti soat o'n ikkidan soat uchgacha butun zaminni qorong'ulik bosdi soat uchlarda hazrati ayso yuqori ovoz bilan yeli yeli lama shavaqtoni ya'ni xudoyim xudoyim meni nemshiq tashlabyotdim deb voqirdi u yerda tug'onlarning ba'zilari buni xato anglab bu odam ilyos payg'ambarga murojaat qilyotidi deyishdi ularning ichidan biraylan darhol yugurib berib bir parcha bulutni akaldi ondin uni arzon uzum sharobiga chilab qo'mishning uchchig'i bog'lab hazrati aysoga ishkizmoqchi bo'ldi boshqalar to'xtab turinglar qarab boqayli ilyos payg'ambar kelib uni qutqizib qolarmikin deyishdi hazrati ayso qattiq ovoz bilan yana bir voqirdida jon berdi shu vaqtda markaziy ibodatxondagi parda yuqurdan tövanga ikki porchi bo'lib yirtildi zemin silkinib toshlar yerilib qabrlar ichildi hazrati ayso tirilgandan keyin burun olamdan o'tgan bir muncha taqvodor odamlar tirildi ular qabrlardan chiqdi va muqaddas shahar yerusalimga kirib u yerda nurg'un kishilarga ko'rindi hazrati aysoni ko'zat qilayotgan yuzbeshi va lashkarlar zeminning silkinishi va boshqa hodislarni ko'rib intoyin qo'qishgan holda u haqiqatan xudoning o'g'li ekan deyishdi u yerda yana vaqani yiroqdan ko'rib turgan bir muncha ayollarmi bor edi ular hazrati aysoga xizmat qilish uchun galiya o'lkasidan uningga agishib kelgan edi ularning orasida bajdallik maryam Яқып білән Юсуптың анысы Мәриям, Зәбәдинің оғылырының анысы му бай еді. Күн петішке еқін, Араматиялық Юсуп ісімлік бір бай келді. О му, Әзірті Әйсаның u vali О, Вали Платусның алдығы беріп, Hazreti Ayşoning jasadini talab qildi. Pilatus jasadni uningga berishga amr qildi. Yusuf jasadni elib, pokiz kandi raqb bilan o'rab kepallidi va uni o'zi uchun qiyoda o'ydirgan yangi qabriga qo'ydi ondin qabrining og'ziga yo'g'on bir qo'ram toshni do'miltib qo'yib ketib qoldi majdallik maryam bilan yana bir maryam bo'lsa u yerda qabrining uddilida o'ltirishdi dam ilish kunining harpisi o'tgan edi uning atsi oliy ruhoniylar bilan parisiylar vali platsni oldida jam bo'lishib janoblari aysoni hayot vaqtida man o'lib uchinchi kuni tirilaman degani esimizda shuning uchun qabrni uchinchi kunigacha qo'g'dash uchun amr bagaysiz Unda qilmaganda shogirdlari kelib jasadni o'g'irlab ketib xalqqa u o'limdan tirildi deyishi mumkin u ig'vogarchilik oldinqisidanmi battar bo'ludi deyishdi pilotus ularga qo'g'dig'ichi lashkar elib berib qabrini qurbonlarni yetishi qo'g'danglar dedi bular lashkarlar bilan birga berib toshni pechatlab qabrini muhofizat ostiga oldi